Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit, 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 de ràdio amb el treball en la redacció de Sala Folgador i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 90 nit, arroba esports 90 nit, per tal de mm, contestar la pregunta, per tal d'interactuar amb nosaltres en qualsevol tema i de contestar la pregunta que estem fent en el dia d'avui. I la pregunta eh, que versa al voltant de la informació que donen aquest migdia els companys de en València sobre la petició de Matthew Ryan d'eixir en el mercat hivernal per tal de disfrutar de minuts i per això us preguntem deixaríeu eixir cedit a Matthew Ryan en el mercat d'hivern? És la pregunta que vos fem en la nit d'avui en el arroba esports 97 nit deixaríeu eixir cedit a Matthew Ryan en el mercat hivernal? En el dia d'avui anem a parlar lògicament del València de futbol però volem invertir un tant els termes de la situació i és que crec que i 25 partits de 25 victòries que du València Bàsquet mereixen eh, un joc eh, de privilegi en el nostre programa. És per això que en el dia d'avui anem a xerrar amb el eh, conseller delegat i vicepresident del club, amb Paco Raga, que lògicament ha d'estar content l'home i feliç mirant com funciona en guany el projecte Taronja. Tots els partits que han jugat, tots han guanyat, i a més, aquest equip té una pinta extraordinària a dia d'avui. Per tant, va ser el tema principal en la nostra primera mitja hora, encara que, com deia, no deixarem de costat la resta de coses que han passat en el dia d'avui, en este dia post-Reis, s'han acabat. Les vacances s'han acabat, les Nadals, i continua la nostra sintonia esportiva amb el seu ritme habitual. I per això, tot el que ha corregut, que no és poc, en el dia d'avui, ho resumim, com sempre, en les infotos. Cau André, el migcampista portuguès, patix una contractura en els isquios de la cama esquerra que el farà ser baixa contra la Real Societat diumenge a Noeta. Eixida de pilota, intens treball este matí de Gary Neville per a la posada en marxa de diverses fórmules per a l'eixida de valor tret des de la defensa. Valentia davant l'adversitat. Rubi ha parlat avui del, que li és, del partit que li espera el Llevant eh, el dissabte contra el Rayo i ha recordat que cal ser valent per a fer front a esta delicada situació. pues yo creo que eso lo estoy poniendo muy fácil. Entonces hay que ser valiente, nada más. hay que ser valiente. Y si se falla, que sea por valiente, no por cobarde. Entonces el tema de la ansiedad esa, obviamente va a nivel individual de cada uno, de cómo es cada persona. 1026. Valencia Bàsquet buscará la seva victoria número 26 en el encuentro número 1000 en la Lliga Endesa davant el Morabanc Andorra. torna a la volta la ciclista de la Comunitat Valenciana que celebrarà del 3 al 7 de febrer. Entre d'altres figures estan confirmades ja les participacions de Fabio Aru Astana, Purito Rodríguez del Catuixa i Miquel Landa de l'Sky. 11 de la nit i 34 minuts. Anem a fer una pausa per a la publicitat. Està ja per a si Juanma Romero i a la tornada de pausa ens espera el conseller delegat i vicepresident de València Bàsquet, Paco Raga, per tal de parlar d'aquest equip que no té de moment límit 25 de 25 són els partits i les victòries per a l'equip l'onça. Tot això i moltes coses més, vos de la pregunta, deixaríeu eixir a Matthew Ryan en el mercat invernal, arroba esports junior amb tasset nit, deixaríeu eixir a Matthew Ryan en el mercat invernal, fem una pausa per a la publicitat i estem de seguida amb el vicepresident de València Bàsquet per a parlar de l'invicte equip taronja. Al València sols li val la victòria en la 97.7 ràdio. Diumenge, a les 4 de la vesprada, els blanquinegres busquen un triomf per a evitar allunyar-se encara més de l'objectiu de la Champions. Des de les 3 i mitja, Reial Societat València compartiu junto a Manolo Montalt y Salva Folgado el primer triomf de l'era Neville. Recorda, Real Societat, València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos Llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario peyote en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Arranca Sports 97 NIT en el día de hoy avui dijous eh, anem a invertir els termes. Habitualment sabeu que sempre comencem per el futbol i majoritàriament per el València Club de Futbol, però no pot eh, obviar-se la realitat de la magnitud del que està aconseguit València Bàsquet en la present eh, campanya. Juanma Romero, que tal? Molt bona nit. Hola, Manolo, bona nit. 24 de 24? 25, 27 25. 25. Ja han superat els Warriors. 25 de 25, ja són els Warriors, els Warriors del Túria, no? Ara ja jo crec que els Warriors han anomenar se no? El València Bàsquet d'allà, no? En efecte, són el València Bàsquet d'allà. Tenen que, de moment, no poden tenen que sumar-ne 25 més seguits per a igualar el que ha igualat aquest equip, de moment, que encara hi ha partits per davant i ja veurem el, el, el, el cas com queda. Ells, eh, de fet, ja han perdut eh, dos partits esta temporada, van uh -huh. perdre el 13 de desembre, i aquest partit que ja tancava i ratxa de, de 24 victòries, i València Bàsquet, després de ser triomf d'ahir davant el Pau Salònica, suma ja 25 victòries, una temporada màgica, sensacional de l'equip taronja, que continua superant eh, i batint registres en este, en este any. Així que s'imagine, imaginen que s'ha de veure un home feliç en esta ciutat, ha de ser el el seu vicepresident i conseller delegat. Paco Raga, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com està vostè? Molt bé, fenomenal, fenomenal. Com se sent un amb, com, com se sent un en 25 partits i 25 victòries? Bueno, i també, i també, i també tenim que dir que guanyarem 5 partits en pretemporada bueno. seguits contra equipos, equipos de ACB, eh, que són 25 més 5, 30. Però bueno, i això nos contem però també té mèrit, eh? que, que en pretemporada, la veritat, se van entre uns partits bons i ja marcaren un poc la pauta de lo que després ha sigut, no? però molt contents per, per la trajectòria de l'equip. Eh, Paco, a mi m'agradaria una miqueta entrar en la, en la etimologia, en l'arrel del que està passant ara en València Bàsquet. Eh, L'any passat jo recordo que parlava en, en Juan molt, molt sovint, perquè és cert que l'any passat, des del començament, des de la pretemporada, el projecte no feia bona olor. Però enguany en aquest estiu era tot el contrari. Tu parlaves de València Bàsquet, senties sí. parlar de València Bàsquet i veies que la cosa havia pegat un, un, un giro de 180 graus, que era radicalment diferent. Eh, eh, què, què, pre, què prenguereu com a base eh, per a no repetir errades de la temporada passada i fer un projecte nou? Imagina que en, en cap moment imagineu el 25 de 25, però per a que la cosa tinguera un color de cara tan diferent com el que està tenint. Bueno, pues la veritat és que el treball de, de la direcció deportiva, no? en este cas de Chicho Mulero, també consensuat en, en Pedro Martínez, pues, hem acertat. No? En tots els fitxatges en guany pues, estan donant un nivell molt alt i pues, al final és, és el resultat no? de, de tot aquest engranatge de fitxatges i, i de que un, han fet un grup de, de jugadors pues, que se porten entre ells molt bé, és un gran equip, juguen com equip i la, després la mà de Pedro Martínez que, que ha sigut molt important. I jo crec que un poc és la base de, de lo que està passant. T'anava a preguntar quin, eh, quin percentatge té tot això Pedro Martínez. Pedro Martínez, pues, la veritat és que és un percentatge molt alt, no? Uh -huh. eh, dos, jo crec que entre Chechu i ell, pues, la veritat és que és que han fet una parella eh, molt bona i els resultats estan ahí. Eh, mm, i ara la pregunta és, dona una miqueta de vertigen, vull dir, perquè ara el dia que prega un partit va semblar una catombe i serà, eh, serà una fe... entén-me, serà una festa el 25 o 26 o 27 a un que se puga aconseguir en un moment donat, serà un registre per als anals de la història, eh, però sí que és cert que ara sembla que qualsevol cosa que no siga guanyar vas a ser un fracàs per a, per a València Bàsquet, per això te pregunte, dona algo de vertigen estar ahí eh, en aquestes altures? Bueno, però després veus les manifestacions que fan els sols i l'entrenador i jo crec que, que estan preparats eh, per, per, per si ve alguna, alguna derrota que té que vindre. Eh? Clar. Però ja això jo crec que no s'ho tenen cregut en absolut i sempre diuen el mateix, no? que, que, bueno, que això és passajero i, i que vindran derrotes perquè tenen que vindre, perquè no anem a estar guanyant sempre. I això demostra de que la gent eh, bueno, té els peus en terra i, i no, i no farden de, de que porten tants partits. No? Jo crec que, que estan bon, mentalitzats a que qualsevol moment se pot perdre i continuar fent les coses bé pues, tornar a vindre els triomfos. I jo crec que eh, ho tenen tots molt, molt assumit, això. Eh, Paco, una, una curiositat. Allà on aneu ara vos preguntem, escolta, com se fa un equip d'estos? Eh, què heu fet? Eh, vos demanen consell? Eh, lo que, la veritat és que el que sí que han vingut són molts entrenadors, eh. no sé si és casualitat, però ja han passat per la fonteta 4 o 5 entrenadors a veure, a veure els entrenaments, sistemes i, i coses, no? Pues algo, algo tindrà, no? <laughs> El, el cúmul de, de victòries, pues al final la gent està un poquet, un poquet intrigada, no?, de, de, que, de que vaig a l'equip com va i la veritat és que estem transmitint una cosa bona, no?, que és el, el, el grupo, ¿no? El grupo de esa format que, que, que va, vamos molt bé, Juan Romero, preguntes para Paco Raga. Sí, en esta línea eh, es ser no? que el equipo mateix sembra una orquestra no Acompasada, no? Está eh, està i seus jugadors eh, el caso, evidentemente, del capitán de, de Rafa Martínez, arribada, per exemple, de Fernando Sanemeterio, encara que es el su primer en Valencia, tiene una trayectoria importante, pero también también, Paco, es junta la fam, no? el fan de, de Chen, Chove, que ha arribat, no? el caso de Luxigma, ya estaba Guillem Vives, arriba ha arribat Antoine ahí Diot, esa conjunción de tan la gent que estava i que té experiència com la nova que té fan, eh, lo més important, al més de que, de que s'han juntat bé, és la pinya que han fet i sobretot la humilitat con que afronten el dia a dia de l'equip. Sí, totalment, totalment d'acord. Ha hagut una mescla i de veterania i de, i de joventut que, que jo crec que és el, lo perfecte, no? Perquè potser un equip de tots jovens pues, sempre falta aquesta experiència que en molts partits falta, no? mateix Sato, no? Sato jo sí. crec que és un altre jugador, no té res que veure de l'any passat. I pues, els fitxatges que han fet, no? de, de Hamilton, Chove, Enganes, uh mhm. -huh. el eh, mateix Furna, i Guilles, pues, que la trajectòria que porta, jo crec que a la selecció ha sigut per ell també una confiança que, que vamos, que, li, que s'ha notat, no?, que està, està dominant el, el, el joc. Jo crec que és molt bo el que, lo que s'ha donat, no?, en jugadors algo veteranos, com Rafa, Sato y después por la juventud de, de te de Boyan, de, todos todos que están que a moverse. Mm -hmm. I m'imagino que també és eh, motiu de satisfacció la resposta social que està tenint l'equip a nivell d'afició, no? Este any, totalment, i, i lo comentaven així en la ràdio, desgraciadament estan coincidint partits de futbol eh, en partits de bàsquet, i la Fonteta està ara mateix registrant unes mitjanes de més de 8.000 espectadors per, per partit, no? S'està solidificant una massa social ja específica de bàsquet i en aquest cas seguint sí. al, al, al club. Sí, sí, sí, la veritat és que la gent s'ha enganxat. Eh? En estos partits entre setmana de l'Eurocup, antes ficaven 5.000, 5.500 persones, alguna vegada 6.000, però ara, vamos, si tinguérem segur un pavelló més gran, segur, segur que 2.000 o 3.000 entrades més vendríem, perquè en internet molta gent vol comprar a vegades 3, 4 entrades juntes i és impossible, no, hi ha entrades però soltes, no? I se queden sense entrades. Este partit anterior, pues, vengueren totes les entrades. El dia de l'Unicaixa, vamos, cinc dies o sis antes ja s'havien agotat. La veritat és que la resposta de l'afició eh, és molt bona i, bueno, pues, pues això és un al·licient més, no? que no hi hagin entrades pel partit és un al·licient més i que la gent se quede, se quede en ganes de poder veure el València Bàsquet. Eh, Paco, me sembla molt important i molt interessant aquesta pregunta que t'acaba de fer eh, Juanma Romero a nivell de, de, la, de la coincidència. Són ja diversos partits pel que eh, veiem les previsions que tenim en la ràdio van a ser alguns més en guany, desgraciadament, en la, en la present campanya. I dic desgraciadament perquè hi ha molta gent que vol anar a, a Mestalla i després a la Fonteta i viceversa i, i no pot que triar entre un dels dos, sí. sinó jo crec que eh, eh, els plens que tindríeu serien estratosfèrics. I eh, jo la pregunta sí. que faig des del desconeixement Yo per això eso fer esta, esta pregunta. Yo no sé, primero, eh, primer, eh, eh, en qué nivel de, representatividad está Paco Raga como persona de Valencia Basket en la Liga ACB como institución. Y eh, eso voy a hacerte la pregunta. ¿de alguna manera en que pudieran sentarse LFP y ACB e intentar hacer una mena de, de, de bases almenys un uns principis d'acord per a que els equips que tenen, les ciutats que tenen equip de bàsquet i de futbol, s'intentara que els horaris, eh, una volta se dirà a la CB i altra volta a la Lliga, i se poguera arribar, perquè és que si no, a la fi, sí. el, el, el, el perjudicat és l'aficionat. Sí, sí, sí, això, eh, som conscients. Això seria el perfecte, lo ideal, no?, que si pogueren Però, bueno, així el futbol i el baloncesto cada un va, va, per un puesto, molt difícil. Així, en este cas, en enguany s'ha firmat un contracte molt bo, molt bo, en Movistar Fusión, i, claro, l'horari el, el marca la, els, els de la televisió, mm. que són els que han pagat un contracte molt alt, no? Entonces, ells han vist que el diumenge eh, és un dia bo per pa, retransmitir per televisió i nosaltres, per exemple, l'horari oficial nostre és el dissabte per la vesprà, que és l'horari perfecte que, que nosaltres hem comprovat que anem més gent al pavelló, no? y, no, no puedo explicarlo. Siempre es bueno explicarlo, pero realmente la que emana en este caso es Movistar Fusión. Eh, claro, nos, agarra el, o el partidazo que sale esa timicha para que el equipo va a volver, uh -huh. Teledeporte nos agarra ya dos o tres veces, y si no, pues tiene que ser a, les, a, una de, mis días, que per a partir de la jornada de sí. es mitja sí, ahora que beneficio beneficia una miqueta a que la gente pueda anar a hacerse la paella Y tot eso, no? pero pero que, que realmente ojalá fuera con vosotros, Miguel, pero em, es, es imposible, no no podemos. Ojalá poder jugar el dissabte por la vespre y que que el horario oficial nostre, pero no, mos fan jugar els diumenges que, que, que en fin. que, no podem fer res ahir. Jo no soc ningú, Paco, per a, per a donar consells a ningú, i menys a una persona que du tants anys ja regint un equip de bàsquet i amb l'èxit que, que està fent en, en València Bàsquet. Eh, sé que vos fa falta la pasta que donen les teles, però aneu en compte en vendre l'ànima al diable, perquè mireu el futbol, eh? mireu ahir Mestalla a la fi sí. això se paga i se paga molt més car del que penseu, perquè a la fi la gent, sí. o el que vol sí. el teleoperador sí. és que la gent s'abona al teleoperador i no vaig al camp, eh? Cuidao amb això, sí. que és molt perillós. Dit això, sí. dit això, no te, no te vull ficar en, en, en un xarco més gros. Eh, te faig una altra pregunta. Eh, Pedro Martínez, eh, m'estàs dient de la importància, lògicament, la té el míster en el que està passant en València Basca, en estos 25 de 25, i jo te vull preguntar també, eh, s'heu plantejat eh, abordar la seva renovació? Encara és pronta? Ja ho has començat a parlar? Com no, està l'assumpte? No, no, això, això ho deixarem clar quan el varen contratar. Nosaltres anirem any a any i quan estigui la temporada molt avançada, molt avançada, parlarem y si pleguem a un acuerdo, pues pleguem un acuerdo. Nosaltres trataré de, hacer lo imposible para que plegar un Pero Pero ja quedarem medicina que, que no para res ni temporada. Será ya ya, pues, mes abans la temporada. Y si tratemos, no, ho no? Pedro está fent molt bé que continuará. Eh, yo voldria a preguntarle simplemente una cosa ¿me eh, a nivel del tema de la Euroliga, Paco, ¿ni alguna novedad a, este mes, a este set de, de o o encara está todo como se va a plantear ya en 2015? No, nos dijeron, que antes del 15 de enero la Euroliga se pronunciaría ya que no se apegan, a un, acuerdo les lligues, les de toda Europa para veure quienes places s'adjudicaven de cinc que han quedado fuera, bueno, cinc quatre, perquè una és l'Eurocup, el camp de l'Eurocup. Uh mhm. -huh. Mos digueren que antes del 15 de enero se, se, se diría, ¿no? Aquí, a quienes digues han haver adjudicat alguna, alguna plaça. Uh mhm. -huh. Entonces esperem al dia 15 a ver si, si complixen en la, en la fecha que nos digueren, que va a ver si, si decidixen a veure quina lliga té, té quatre, quatre places que queden per assignar. Bueno, pues com això és un circ que té muntat un senyor, mal, malauradament hi ha decisions incomprensibles i esperem que alguna ja no volta... depende de Correcte, entre el trellat i se li faig a justícia a València Bàsquet. Senyor Raga, disfruta vostè dels 25 bueno. de 25 i que encara puguen ser més. Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Forta abraçada. Continuar molt bé, d'acord, gràcies. Adeu. Adeu a eh, Paco Raga, en este cas eh, al temps que l'hem dedicat a València Bàsquet, al eh, equip que continua fent i batent tots els rècords de moment 25 de 25 i esperem que encara en siguen més també gràcies a Juan Marromero. parlem ja del València Club de Futbol que en el dia d'avui ha tornat als entrenaments i descansarà demà Sala Folgado, què tal? Bona nit Hola, buenas bueno, pues, ahora eh, a veure mejorar esta conexión aquesta connexió Salva Folgado, de momento tenemos una buena conexión amb el company. A veure, tal. Salva, hola. Hola. ara una miqueta millor. Anem a passar la connexió a connexió telefònica, no passa absolutament res. Intentem una millor comunicació per a que puguin tindre els nostres oients un bon so eh, per a parlar d'aquest entrenament en el dia d'avui, que ha tingut una notícia negativa, i és la caiguda d'André Gómez. Ahir eh, estàvem molt contents de València perquè havien acabat el partit sense lesionats. Evidentment, d'ahir no queda ningú, però del dia del Real Madrid sí que continua o torna a recaure de manera muscular André Gómez, que no està tenint sort en la present campanya i que està acumulant una gran quantitat de partits de baixa per culpa dels eh, problemes, en este cas, en aquesta contractura que té al Sisquios, el migcampista portuguès del València Club de Futbol. La veritat és que el to físic de l'equip ha millorat en els últims eh, encontres i a hores d'ara el conjunt de Mestallà té encara que eh, buidar la infermeria, sobretot en el futbolista portuguès que ha recaigut i encara també en la situació de Fegurí I ara que preguntar què passa amb Bacali, que està una miqueta en el limbo. No sabem si torna o si no torna o si encara li queda. Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Bueno, com deia, eh, en la notícia negativa en el dia d'avui, ahir eh, s'alegraven perquè el partit havia acabat sense lesionats. És cert que en el dia d'ahir el València acaba sense cap jugador tocat, però també la realitat és que en el dia d'avui s'ha conegut que André Gómez no va estar disponible per al partit contra la Real Societat de Nanoeta i aquest partit contra el Real Madrid ja exhauste i tocat els sisquios al migcampista portuguès. Sí, va lesionar-se el dia del Madrid, Manolo. Ara jo trobo explicació al per què va ser tan, tan, bueno, pues tan trist André Gómez eh, en el postpartit del, del Real Madrid. La veritat és que a mi me va cridar l'atenció especialment la seva roda de, de premsa pel to baix del, del portuguès i pel to trist en el que va expressar-se. Probablement, Manolo, és perquè eh, al terme del partit va, va acusar eh, molèsties i ja era sabedor de que alguna dolència important eh, tindria. No li donarem massa importància al fet que l'altre dia es quedarà fora del compromís de, de Copa davant del Granada, en el partit que se va disputar a, a Mestalla. Pensaven que era qüestió de, de rotació, però bueno, eh, era rotació i no perquè André tenia molèsties. Este matí Manolo s'ha acostat a Paterna, no ha pogut treballar amb normalitat, encara que usava molèsties musculars, se n'ha anat a una clínica eh, que està al costat de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, ha sigut sotmès més a una resonancia nuclear magnètica i este Manolo pues, ha revelat que pateix una contractura en els isquios de la seva cama esquerra, producte d'una sèrie de molèsties musculars que ja va patir el dia del Real Madrid el passat cap de setmana. Així les coses, eh, Manolo, pues este futbolista és eh, baix, desgraciadament, eh, altra volta, no jugarà a Noeta diumenge a les 4 de la vesprada davant la Real Societat. En principi, se l'espera per al dia del Rayo Vallecano, és a dir, per al següent eh, partit, però de moment també és dubtosa la seva participació per a aquest eh, compromís. Bueno, pues en efecte, eh, és evident que a la Granada no se va fer el més mínim per forçar al futbolista tenint en compte que el València viatja amb l'animatòria resolta 4-0 en el partit de Nadal, però hi haurà que veure si per aquest partit de diumenge contra el Rayo Vallecano a les 12 del matí en Mestallà podrem tornar a la veure el 21 del València Club de Futbol i per tant salvar una baixa important a nivell eh, de la vessant constructiva i ofensiva en el València per aquest partit de diumenge Sí, no sé si ya ir, Manolo, los cambios de, Gary Neville durante el Granada, recordarás que molt pronto va sustituir a Parejo, posteriormente también va a retirar eh, Enzo, eh, son producto de que el técnico ya era sabedor de que probablemente davant la Real Sociedad no podría contar a Mandré y per eso pues, eh, descansa Parejo tan pronto y posteriormente también retira a Enzo en un cambio que ens la l'atenció porque eh, no solo va a cambiar el sistema, sino que va dejar dos mig y estos, para que afrontaren pues eh, la gran gran par del segundo acte eran eh, y y Fuego, que era una pareja de, central subaren de perdón ...perdón... ho comentar ayer de la retransmisión... Mhm. ...totalmente eh, atípica. ...probablemente Manolo a Neville retira eh, a d'hora Parejo ...y posteriormente a Enzo, porque ya es sabedor, aparte de que el partido estaba encarrilat, ...pero también porque ya es sabedor de que André Gómez tendría problemas... ...para arribar a, a Está también también Danilo, que va a descansar en el compromiso de per ...perdón Manolo Mitchentres para sustituir a, a André, te Neville, te aparejo te a, Info, que hasta recuperar, te a Fuego y te también a, a Danilo. evidentemente el talent de, de André, pues, de moment, de Parejo, de resta no, no ese talent, esperen que aquesta baixa no, se acuse en, la noveta. Bueno, el que también veis vist avui eh, en l'entrenament, Salva, És, sí. eh, I a més hi ha un vídeo fantàstic penjat en, tant en Levante Mercantil Valenciano com en la web de Superdeporte. Eh, un exercici eh, molt cridaner de Gary Naville amb els seus futbolistes tractant d'assatjar l'eixida de pilota des de darrere. Sí, de seguida te conté este exercici, Manolo, però de, en quant a la infermeria, i sí. ja ho contaré eh, ahir, una volta va acabar, va acabar el compromís davant el Granada, tu ja anticipares mm. que José Luis Gallà se reincorporaria al, al treball de, de grup i que probablement seria, seria alta, per a pròxims compromisos. Jo crec que encara és dubte per, a, per a este diumenge per a jugar a, no, a Noeta davant la Reial Societat, però bueno, avui Gaia ja, ja s'ha unit al, al grup, és un integrant ja en més de la, de la plantilla, ja a hores d'ara tu abans feies referència a Fegulí, és l'únic futbolista que a hores d'ara està lesionat perquè Bacali també treballa amb el grup. El que passa, Manolo, és que, com que encara té molèstia dia sí, dia no, deixa Pubalgia, pues, esta Pubalgia de moment tampoc el deixa entrar en cap eh, convocatòria. Però bueno, avui Gallà novetat, perquè ha treballat amb el grup, no crec, Manolo, no crec que jugui este cap de setmana encara a, a novetat, però probablement en el següent compromís de Lliga Gallà ja estiga recuperat, només resta per recuperar a Sofian Fegulí. I bueno, sí, este matí, detall molt cridaner de, de Neville Manolo. És curiós perquè en aquest quart d'hora de porta oberta per a mitjà de comunicació pues és quan hem pogut veure pues, este exercici diríem, tan, tan intens mm, pel comportament del, del tècnic, no? que, que, que feia com, com la pressió a cadascun dels, dels integrants de la zona eh, defensiva. Estava treballant ell i el seu germà amb els integrants de la, de la zona defensiva, amb els centrals i amb els eh, laterals. Angulo treballava de futbolistes de l'ofensiva, eh, mig centres i eh, bandes i, i davanters, però sí que és cert, Manolo, que conforme manejaven la pilota els, eh, els eh, defensors, basculaven d'un costat cap a un altre, tractaven de treure la, eh, la pilota en companyia d'un mig centre que venia eh, a rebre, pues era eh, Neville qui feia les voltes de futbolista de l'equip contrari que anava a agobiar pues, eh, primer a Gallà, després eh, a Mustafi, eh, Barragán, Cancelo... Vull dir, eh, ha estat molt intens molt intens i molt damunt en tots i cadascun d'aquests eh, exercicis amb la zona defensiva eh, Gary Neville. Bueno, doncs pues, eh, ha sigut l'entrenament en el dia d'avui que han registrat alguna cosa més, Alba? No, no, Manolo, lo de André, lo de... -huh. Lo de callar i este detall significatiu i cridaner en aquest quart d'hora de, de porta oberta i baix la mirada de tots els mitjans de comunicació de, de Gary Neville. I en el dia d'avui els companys de, de Portescop en el seu programa de les 3 del migdia han parlat de, de la possibilitat o de la petició de Matthew Ryan al club de deixar-lo eixir en el mercat hivernal salva perquè el futbolista té ofertes i vol aprofitar i vol tindre minuts tenint en compte que veu molt complicat desbancar Jaume Domènech de la porteria. Sí, la cadena COPE Manolo Este Matías al, al de en, Deportes Cope Valencia. Eh, comentaba comentava que Ryan está buscando un equipo en este mercado de per pero sen com, coma com a no no vol ser suplente en, Mestalla, no le agrada el fe de disputar solamente una, una o dos, porque tampoco sabe si de Europa League, una vuelta ya estiga totalmente restablerte Alves, Manolo que avui també bueno, pues, ha tornat a, a demostrar que està perfecte i que per, per la seva tornada al grup també és, eh, al, al grup no, a les convocatòries uh -huh. també és imminent, però bueno, algo a Ryan, Manolo vol eixir com a, com a dit, vol ser titular, lliga, copa, mm, com que així no se li dona aquesta opció perquè Jaume de moment està per davant d'ell, pues, ha demanat eixir al, al club. El que passa és que de moment el València Manolo s'oposa a l'eixida de, de Mata Ryan, com ha dit. Perfecte, Folvado, gràcies. Adéu, Manolo. Al nostre company, recordar que el València en el dia de demà descansa per a tornar als entrenaments el eh, mateix eh, dissabte abans de l'encontre davant l'equip eh, de eh, la Real Societat diumenge a, a Noeta. I en el llevant d'una esportiva, en el dia d'avui, Rubi ha confirmat que, entre altres coses, Juanfran no estarà per a este partit, apunta que Mauricio Cuero se podría estrenar, encara que sembra que podría haber algún problemita... problemeta amb el que David Navarro ...siga a ha pogut entrenar Un eh, entrenador, el de Llevant Unió Esportiva, Rubi, que l'ha dit al seu equip que siga valent, que si eh, ...sabe errar... que siga per intentar cosas... ...y no per por hacerles... Entonces, si sabes que tu entrenador te va a disculpar el que puedas tener un error técnico, porque sabemos que pasa en el fútbol esto, eh, pero no te va a disculpar lo que es la intención de, ser valiente, de ir a por el partido, de, querer mostrarte, pues yo creo que eso lo estoy poniendo muy fácil. Entonces hay que ser valiente, nada más. hay que ser valiente. Y si se falla, que sea por valiente, no por cobarde. Entonces el tema de la ansiedad esa, obviamente va a nivel individual de cada uno, de cómo es cada persona pero yo creo que no podemos permitirnos el lujo de sentirme ansioso y entonces jugar peor a fútbol. A més, un Rubi que ha parlat en el dia de d'avui que espera que siga un punt d'inflexió en el resultat i en la manera de jugar, que no siga l'equip que eh, havia involucionat en el seu joc, que torna a donar un pas endavant i que, a més a més, si pot ser, vinga això acompanyat del resultat. Jo al final penso en el col·lectiu i per a mi el punt d'inflexió és per a tots, els que salgan d'inici inicio, los que no salgan, ¿no? Jo lo que pretendo que sigui un punt d'inflexió inflexión para no voler a dar un pas atrás en no ser un equipo atrevido, en no ser un equipo, pues como habíamos dejado de ser un poquito respecto a las primeras semanas, ¿no? Entonces espero que en eso sea un punto de inflexión. En lo de los resultados es que el punto de inflexión tiene que ser ya <laughs> cuando, pero pronto, porque obviamente esto se, está alargando mucho. Entonces espero que, que el partido del Rayo mm, se una al punto de inflexión del juego del otro día con el resultado. I a més a més l'entrenador eh, del Llevant Unió Esportiva que parlava de la confiança que ell, tot i el mal moment, veu als seus jugadors amb confiança per afrontar el que ve per davant. Pues muy sinceramente yo los veo muy bien. Eh, estamos entrenando muy bien a pesar de las dificultades del viento, que hemos tenido que adaptarnos un poquito los entrenamientos, los hemos cambiado por eso. Eh, pero han sido sobre todo el entreno del martes y el de hoy eh, entrenos muy productivos Pensaba una cosa, la situación es dura, es muy difícil, es complicada, eh, pero nosotros el otro día fuimos capaces de, de hacer un muy buen partido viniendo de un mal partido o de una mala primera parte contra el Málaga hay un mal final de, primer de segunda parte y el jugador a eso le ha dado ánimos. No conseguimos puntos, pero al jugador le ha dado, le ha dado confianza. Esperen que la subiesen con Peraguanyar al Rayo Vallecano porque es toda una final la que te el Levante unión Esportiva daban de Siste cada de semana. Tanquem la primera mitja hora informativa i entrem ja en el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 3 minuts arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi eh, així en Esports 90. S'hi fins a la una de la matinada. Benin ja, me diu que de seguida que està baixant des de dalt el company de Superdeport Andreu Alberola, però tenim així els dos altres eh, contertulis que ja ens acompanyen, el company de Levante Mercantil Valenciano, a Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal, com estem? Com estàs? Pues bé, què tal han els Nadals? Hem sobreviscut els Nadals, eh? Has ah, sobreviscut. <laughs> hem sobreviscut. Veu en família? En familia, vamos, como siempre Sí, sí, no, no, en familia. Pero ve pero... T'han deixat cosas cosas de Bueno, bueno, alguna, eh, que otra A eso es que no sé más a vos. Eh. L'última <laughs> part... Vale, vale, passa, passa palabra, passa palabra. Juanjo Romero, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Tu també sobreviscut als Nadals? Jo sí, jo sempre. Sí. Sempre, sempre sobreviscut als Nadals. un supervivent. També com diria Pedro, veu en família. Les dues coses, també. Eh? <laughs> M'ha quedat bé. que havies quedat, que havies quedat. Quin canyo m'has fet. Sí, Quin sí. canyo coses dels Reis? Poquetes coses, jo ja no soc... No me regala ningú. Poquet, no? Ja, ja som ah, el major. Ja el que tinga que ser, ja. ja. Correcte. Bueno, pues de seguida, com deia, està per si Andreu Alberola, pues recorde la pregunta que estem fent en, el, en el, nit en el nostre eh, programa al voltant d'una informació que donem este migdia dies companys de, de Cop en València i és eh, que eh, Matthew Ryan no vol eh, eh, banqueta, que vol Isir, que vol minuts i l'ha demanat al club el poder Isir és la pregunta que vos estem fent deixaríeu si s'ha dit eh, Matthew Ryan en el mercat de l'hivern, és un tema que tractarem perquè més pronto o més tard se mos ve damunt de davant de la porteria. Ahir ho comentàvem amb el nostre nou analista que s'incorpora a les retransmissions d'Esports 97 del partit i la veritat és que va tindre un, un gran debut pel resultat i perquè ho va fer molt bé, que és eh, l'exentrenador d'Huracan, eh, Raúl Garrido, i, i parlàvem d'això i jo diria, no és un problema, el problema seria tindre dos que no en pararen ni una, uh -huh. i això seria un problema. Lo que té eh, Gary Neville és un dilema, això sí, pero un problema lo alto siempre conté la mateixa historia es que me faig y problema <laughs> eh, Juanjo que también es tan jove como yo eh, ha recordat la que el en segona que va a jugar contra el Jerez que venga Jerez el Jerez y s'endugués sis chicharros y el entrenador del Jerez era el mític es Antonio Naya y le preguntaron a la prensa, tenía dos porteros, uno que era Navarro y otro que era Osma. i li pregunto, bueno, i per què ha jugat eh, Navarro i no ha jugat Osma? Diu, he a Navarro, que és roïn, perquè el seu suplent Osma és pitjor. Dius, home, com a motivador de porters <laughs> no, no, no. <laughs> te preu. Pedro, textual, eh? Textual. De fet, si vas a la meroteca del diari... Sí, que són rodes de premsa de veres. Te dic una cosa, si vas a la meroteca del diari, temporada 86-87, que era que estic el València en segona, després d'un València fort, eh 6-0, eh, trobarás esa, esa frase. Buscaré, buscaré. I trobarás esa frase. Això és un error de premsa, ell eh? no lo darà. Ell no lo darà. <laughs> No, no és és el problema que té el València, si més no jo que al revés. El València s'ha adjuntat per circumstàncies amb tres porters d'una qualitat tal pues, que va fer eh, complicat per al, per al, per al mateix eh, entrenador triar amb el que ve i per als mateixos porters repartir minuts, però això serà un tema que tractarem després. Jo volia eh, partir en el dia d'avui el debat Ah, a veure, perquè ja has dit dos temes i no hem començat a ningú. No, ja, que per la tercera ja comencem ja. Comencem en el tercer. Jo volia d'avui de, de partir el debat des de eh, una frase d'ahir de Gary Neville. És de les primeres en la roda de premsa eh, quan se pregunta bueno, un 4-0, tal i qual, no sé què, pim-pam. I l'entrenador del València, Gary Neville, lo que fa és tirar el freno de mà i dir, tranquils, els peus a terra, un 4-0, però no estem per a tirar coets. para recobrarse y esta noche los jugadores que han estado en el terreno de juego lo han hecho muy bien. Así que estamos yendo en la buena dirección en cuanto a la condición física, al juego, a la confianza, pero por supuesto todavía queda mucho por delante, no podemos dejarnos llevar demasiado con una sola victoria. Eh, sí, este volver pero eh, la Lliga es lo que hemos dado de menjar, la llega estén en estén. y que prolongar, eh, que prolongar esta racha en la Lliga que són ja que començarà a sumar punts. Andreu Alboró, Superdeporte, bona nit. Bona nit, Manolo, com, com estàs? De categoria, vosaltres? Fantàstic, se, se le veu bé. Bueno, eh, pues comencem per ahir. Sí. Eh... M'agradaria començar a fer un resum del vist, de lo que ha millorat, perquè jo sí crec que el València ha millorat, no crec que siga per a llançar un coet ni fer-lo un monument a Gary Neville, des d'un de una, des anàlisi mesurat, vull dir, sí, s'ha millorat, però en tot cas estem al principi de la milloria sobretot ja que refrendar en la Lliga on hi ha de començar ja a sumar el 3 en 3 Sí, a veure, eh, parlant de lo, de lo primer, evidentment, eh, el partit d'ahir, eh, no, en les dades ja no sé ni què dia estic, sí. però el partit d'ahir eh, és de veres que és, és més que un resultat que, com, eh, que, que dona molta esperança a l'equip, és un resultat, i, i a l'entorn, és un resultat que dona moral a l'equip i que dona moral a l'entorn. Vull dir, després de no guanyar partits que pensaven que tenien que guanyar, després de lo del diumenge contra el Real Madrid, on, bueno, pues en, en, tirant de, de casta i de un poquet de, de, eh, de sort, de, bueno, de moltes coses juntes, s'empata se, aquest partit, pues feia falta rubricar un poquet. El camí, bueno, pues el camí tindrem que veure-lo. Eh, una bona prova serà diumenge en, en Anoeta. eh, intentar que les coses siguin normals i, bueno, -huh. i, i si les coses són normals pues, segurament la qualitat de l'equip pues, anirà donant resultats a què arribarà això? Pues no ho sé, perquè eh, queda molt o poc temps, depèn dels més. Però, evidentment, jo crec que el que sí que ha dut d'esto més un poquet de normalitat a la situació que estava vivint en el València i en el vestidor. Bueno, yo creo que, lo día Rodrigo Moreno, creo que ayer después del, del partido, que día, tenemos que volver a unirnos, o si nos volvemos a unir, volveremos a hacer cosas grandes y tal. Yo creo que sí que transmitís el equip que amb Neville mm, el ambient rarit este que hi havia en uno ha desaparegut o s'ha esfumat i que encara que les coses no vagin massa bé és un altre ambient, és una altra, no sé, Dinamica. transmet altra cosa el, l'equip però al València li falta fiabilitat jo crec que el València no saps mai quin València va a veure jo crec que ahir, per exemple, la primera part a mi no me va agradar de la del València, crec que va estar molt bé en últim, els últims 20 metres però en el mig del camp no va saber per a Rochina, per exemple, crec que Rochina va fer un partit extraordinari en Granada uh -huh. I, i no saps molt bé per on, agarra, per on vaig ir el València cada dia, no? És un poc sorpresa, no sé si el dia del Madrid vaig ir mal o bé, resulta que és bé, el dia del Villarreal mal i després millora li falta fiabilitat, com els cotxes de Fórmula 1, no? Que, que no, no mm. tot és córrer molt, sinó ser fiable, aguantar el, el tiró i, i jo crec que és l'accentura pendent de Neville que hi ha coses que sí que veus que, que ha mirat l'equip però que ha de mantindre-les durant tot el partit i ha de ser més fiable ha de ser un València més, més fiable m'agrada aquesta definició perquè el següent tall precisament que anem a sentir va per ahí Andreu, milloria sense el, llançar les campanes al vol però ja que parlar de que l'equip certament eh, ha registrat una evolució jo sí, jo compartís que l'anàlisi que ha fet Pedro Valero a València li falta fiabilitat, li falta continuïtat però jo crec que jo ja reconec eh, canvis en este València, crec que València està eh, Gary Neville perdó, està recuperant la València des de l'aspecte físic i des de l'aspecte anímic que són, eren dos reptes molt grans, molt grans, perquè conforme estava el València, conforme va deixar un Espíritu Santo, i a partir d'ahir jo veig un València que ja passa de, de les bones sensacions a, a resultats i espero que això tinga una continuïtat perquè si no, mmm, bueno, ho, crec que ho heu parlat antes eh, no hi ha marxa, són 13 punts eh, per a la Champions i el València ha de començar a guanyar i, i en, en Sant Sebastián jo crec que, bueno, si no guanya malament no, si no guanya ja es dirà, ja es dirà directament molt, adeu. molt, ja. molt malament. Molt ja es dirà adeu ja, eh, i ja seria intentar altres coses. Ja seria intentar una plaça d'Europa League, intentar sí. avançar el més possible. Sí, és una llàstima perquè... En, en els, en els tornejos mm. preeliminatoris que entres dos... La Lliga, sí, la, que que... la Lliga no està tan cara. La Lliga no està tan cara. Realment no està tan cara. I, i al final el València, eh, a poc que faça, millorarà, no? Perquè la primera volta ha sigut una, una de les puntuacions de les més baixes dels últims anys. I jo crec que va estar ahí, que crec, crec que sí que hi ha opcions, i si el València enganxa dos tres partits... Sí, el problema del València és que s'ha dit tants empats que només en que la meitat dels empats que s'ha dit hagueren sigut victòries... Sí, sí, estaria en una altra posició. No, estaries a 5 de la Champions. Uh mm-hmm. -huh. I no és fàcil, eh? I només la mit... Ja no t'he dit tots els empats. La meitat dels empats. És més, només havent guanyat lo de casa, l'equip estaria sí. en puntuació de Champions. Sí, lo que pasa que, bueno, eso ya no se pot remediar. En efecto, ahí ya no, ya no pot ser i, res. que sí que es de ver es que, lo que bueno, yo creo que está todo el món d'acord, és que el cambio a sigut per a bé en, en, en lo que dio Andreu, no? en, el, en, el, en les sensacions, Y que ara, eh, de dels dos últimos partits y la segunda parte de Villarreal, pues sembra que también en el camp se s'està echando alguna cosa. Yo creo que al final también, yo tengo una millor, és que el entrenador fa pero té una rèmora també, unes mancances de, de jugadors que eh, Clar. ja pot fer l'entrenador vull dir, la part de darrere eh, quan, no quan no està mm, jugadors molt importants pues es nota moltíssim i vull dir, clar, és que això què va fer l'entrenador vull dir, si, si a Benluca va acabar la pilota no sé què fer en ella eh, i pues, pues això sí. eh, és, el, és complicat el, el, el nivell de la plantilla pot ser que siga baix però no, no, no, jo, no siga baix mm, rectifique, no siga tan alt com se podia esperar però encara així han vingut equips molt més fluixos a Mestalla sí, sí, i, no. i han rendiment però i han que Que jo crec que, que n'hi ha molta descompensació entre aquesta part de, de davant i aquesta part de darrere vull dir, eh, eh, per lo que siga per, mm. perquè Mustafi ha estat lesionat, perquè Gaia s'ha lesionat, perquè els fitxatges no han donat el que se pensava, perquè, perquè bueno, jo no sé tots els motius, però evidentment la part d'arriba no li fa falta molt per a rendir, uh mhm. -huh i la part darrere li fa falta estar moltíssim, moltíssim, moltíssim enxufat per a tenir un nivell normalet. Ja, però eh, jo crec que ja no és qüestió d'estar enxufat aquí també, perquè hem vist de no relaxar-se i, que, i, mm. i liar-la. Eh, <laughs> mm, el curs passat el València jo crec que, que vivia de, de l'abric d'Otamendi, que és un futbolista total, que, que, és, que, que per exemple Gaia i, i ho ha reconegut en entrevista s'apartava quan venia Otamendi perquè, bueno, en fi, acaparà, acaparà una gran faceta del xoc ell no és i, i això, això València ho ha perdut i, i bueno, Nuno va confiar en, en, en que el rendiment de, de fora tan explosiu com el d'Otamendi cosa que, que, que no, que no però, no. ni, però ni, de, ni de conya i, i, i, ni un i, no, no, no, i, i, i no ha treballat els moviments defensius Entonces, si, si tu no, no, no treballes i engranatge no va funcionar i és el que està fent Gary Neville que ho ha fet avui i que ho ha fet dos vegades més en els, en els últims dies i, i les sensacions són bones, se veuen coses bones en atac, però ara Neville lo, creu en un València en un València col·lectiu que, que, que, que creixca a partir de la primera línia. No, de, de... Això, això està claríssim. I a partir d'ahí jo, jo sí que veig motius per a, per a creure si el València s'aplica, si, la, si el València creix i reacciona, jo sí que crec que... Jo quan va, arriba, va, quan arriba una... Neville vas dir, eh, més, eh, vas dir lo mateix, vull dir, eh, eh, la clau d'este nou València, o del València que té que vindre, uh -huh. és juntets mm. darrere no fer gols perquè davant n'hi ha qualitat i si això ho aconseguís, clar, ha tardat que és el sèptim partit el d'ahir o el, sis, el sisè, no me'n recordo el sisè, sí. Però, bueno, ha tardat un poquet de temps i el rival d'ahir no és el rival per a mesurar també aquest rendiment o aquesta pujada també sé que el Granada però... en Lliga li guanyarà un 0 de Milacre sí, sí, sí. i que estem parlant d'un equip estem parlant d'un equip que estava arrasat que estava arrasat en tots, en tots els aspectes sí, sí, sí, sí. hi ha un xor que comentava Andrés Andreu eh, que és Javi Fuego que jo crec que és pot ser inclús dels, dels que més nota la diferència de l'any passat en guany, perquè molt, està a un nivell molt, mm, molt lluny del que va mostrar l'any passat Y que yo otro otro Ir el día de Granada, Veía que Neville de cuando en cuando Estaba en Molda d'ell Y le decía un poco más para atrás, un poco más para adelante, un poco más colocaba no? que puede ser incluso igual la pesa que le está faltando ahí de, de, de, del tot, que es la de, la de Jairo Fuego. Probablemente con Jairo sí, Fuego estic, posar... torna pero muy intenso Clar, però com posar a... Yo creo que ell per ese un ve un mes aparejo que Claro, es que vol posar a Parejo aparejo la que la Isidre de siga bona. Es que es el que estén parlant, no pero la segunda partida de aire Es mejor que la primera, eh? No, no, si yo no, te di que siga mejor sin Parejo, sin Parejo es una segunda par que la que Granada vais a si el Valencia, si el conseguís traure ver el valor a través de parejo, Eso tiene un impacto global, Colectivo en todo el equipo Y eh, yo que estoy hablando sí que es de veres, Y no me que pensar en el triángulo en el triángulo de seguridad que tenía o también de Mustafi Y Jai Fuego a un nivel a un nivel que cumplía siempre Claro Es que ni tenéis hija y Jai Fuego ni tens a Mustafi que s'està t'està lesionant, ni de Sota també No, no, no, Entonces, eh, les mancances jo crec que són evidents. 12 i 17, anem a fer una pausa per a la publicitat i ja van desgranant els nostres contertulis cosetes del guió. Estàvem parlant abans de la fiabilitat que dia Pedro Valero i anem a sentir com parla d'ella una miqueta també en Gay Neville i també estem eh, sentint parlar de que eh, juntés darrere perquè dalt n'hi ha qualitat i parlarem de los feliços que viuen els davanters des que ha arribat Gary Neville. Ho farem en xifres 12 i des de fer una pausa per a la Publi i tornem, vinga. Al València sols li val la victòria en la 97.7 Ràdio. Diumenge, a les 4 de la vesprada, els blanquinegres busquen un triomf per a evitar allunyar-se encara més de l'objectiu de la Champions. Des de les 3 i mitja, Reial Societat València. ...y Junta Manolo Montalt Salva Folgado el primer triunfo... ...del era Neville. Recorda, Real Sociedad, Valencia... Esports 97 el partido... El teu equip, la teua Radio... Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW vanga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la tegua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua Radio. 12 de nuevo, recordé porque ahora de seguir. i mitja i girem i entrem en este debat. La pregunta que estem fent, deixaríeu així el cedit a Matthew Ryan en el mercat eh, d'hivern, al voltant de la informació que els compis de Copes de migdia en Copa València donaven eh, sobre la petició del jugador de poder eixir en el cedit en el mercat eh, hivernal. La fiabilitat, la confiança, en el dia d'ahir eh, parlava Traducción literal del traductor, pero que moltes vegades ens dice allá, y seis frases que ya se han quedado, Eh, ahí de una arrogancia positiva Gary Neville pero referirse a la confianza de sus futbolistas. Incluso ahora, en la segunda mitad ha sido buena, muchos jugadores con seguridad, con eh, una cierta arrogancia buena, eh, positiva, en el sentido de que creían en sí mismos y ganar un partido así te da confianza. arriba. Se han venido arriba, ya está, ¿no? Lo que falta Valencia, ¿sabes lo que es? Que el traductor Que en se entusiasme... Guillermo, eh, un, fenómeno, eh. eh? Un crack. Yo no conozco pero un fenómeno. Un crack. la capacidad para enfatizar eh? Efectivamente, es fenómeno. está transmitiendo es que... Jo, ves la rueda de prensa de Neville y escoltes a, a Guillermo, que yo no conozco res, y es que... <laughs> A Guillermo le han posado una cabineta con la de José Luis López en la cabina, igual, que pobre está allí, pero te digo una cosa, Guillermo tiene una entrevista, eh? en, en anglès? no sé si en inglés o en español. Yo en inglés no creo que me donarà en español, pero Guillermo té una entrevista Eso eh? sols tinc un dubte quan li traduís les preguntes a Neville también ho fan i énfasis, ínfasis també traduís les preguntes Uf, ahí, en... ahí... <laughs> esa es la pregunta pues que... Eh, está fácil es cambiar de canal en la pared cambiar la de canal correcte, y sentirlo correcto cambies de, de, de canal en la pared el 2 el 2 ¿eh? <laughs> es el nostre ¿eh? pues el 1 es el de ahí en efecte, el no és el d'ell. Pero, pero sí que, se, ell, quan parla d'arrogància positiva, parlar de la confiança vull dir, jo no he vist fins ara i jo sigo molt crític en eh, ell jo no havia vist fins ahir un Santi Mira com el que vas veure ahir mm. que excepte el remat tot el que va fer ho va fer bé i Rodrigo, tot. és que al final, al final Manolo és, és son... Rodrigo, jo ho vinc dient i el meu tenis se riu però jo crec que Rodrigo, el llevar-li de mitjan uno el va alliberar molt perquè hi ha hagut moltes converses Rodrigo en uno de mister, millor jo no, tu vas a jugar, tu tens que jugar, tu... i el jugador al final dia, pues és que, és que no pegue, pego amb bola, és que la primera me va anar xul, i ja anava codivit, i jo no dic que Rodrigo ara vaig a fer 25 gols en el que resta de segona volta, però que jo crec que podem voler un jugador que va rendir més de lo que ha rendit fins ara, tingui aquesta esperança, igual m'enganyen, però tingui aquesta esperança. Però pensem en el que dèiem, lo de Santi Mina va ser un escàndol és que encara va quedar hi ha un volta. hi ha un gest que sí que control de Rabona que fa que definix l'estat de confiança en el guionista és que si no estàs a tope no és que no el fas, és que no el fas, és que fas qualsevol cosa la pares, el que siga i això jo crec que definix eh, i sobretot és que a mi l'anàlisi que, que me deixa la roda de premsa de Gary Neville, uh -huh. no està totes, eh? I aquesta arrogància positiva que diu uh -huh. és, és justament l'anàlisi contrari del, del que deia Nuno. Nuno deia que la joventut era un problema i Gary Neville diu que és una virtut i ja està i, ja va, i, ahir, i ahir jo crec que, que, que va tot va el contrast entre, entre, entre un entrenador i l'altre les relacions jugadors i tot Sí, al, al final ni una cosa que, que en el futbol i en tot en la vida vull dir, eh, eh, tindre confiança és molt important i donar confiança és més important que tindre-la vull dir, tu, si tu tens darrere gent que te dona confiança que el primer que diu és que este equip és jove i com diu Andreu, això per a Nuno era un, el problema més gran era, que tenia... Era una excusa, no era un problema. Ah, era una excusa. Era excusa, perdona. Sí, era excusa. Ah, amic. Arriba este moment, no, vosaltres, us joves, fer les coses... Eh, és de veres que, que eh, tot això passa també perquè Neville no té res a perdre, ni té res a guanyar, ni res... Vull dir, i, i ell pues, va a lo seu... jo, crec, que sí que té, jo crec que sí que té. No, però... No, Home, jo fa mal a sí i després... No, però pues, ell, ell, si així l'equip no arriba a l'objectiu Mm, que no sé quin és, que no sé quin és. Pues tampoc passarà res perquè és un, un entrenador que no havia entrenat mai, que és la primera experiència. dir més. Jo crec que la gent veu tan lluny els objectius d'Europa que la gent en guany, si l'equip acaba classificat per Europa League, no donarà per, per mala la temporada. Té més a guanyar que a perdre. Jo crec que això és de veres. Això és de veres. Sí, sí, però... Per però bueno, el tema de... crec, I eh. crec, per, les, per la manera... Per, perdona, i, i uh -huh. continuo. I crec que per la manera de ser dels britànics, que coneix més o menys la idiosincràsia britànica o anglesa, per molt que Peter Lim diguera el que diguera i que el València no ho vulgui dir perquè també els actuals propietaris van a deprenent de les seues errades i saben que ara no se poden despenjar en un contracte de 5 anys per a Neville perquè després li pot passar el que li ha passat amb Nuno pero a mí me da la impresión de que peor que en, el lim en el Misache y en como si fuera el rey de España eh, diguera... te critiquen tot, eh? Te critiquen todo eh? <laughs> Pues cuando habla parla que no, habla cuando habla parla no habla Que yo estoy <laughs> Andreu, que estoy la de que la l'IM, ¿eh? ojalá para la Lima también te digo una cosa, eh, lo que me más agrada es que sentirte el Laihun ya no me falta sentir l'IM, porque evidentemente el discurso es el el, mateix. el que no, y que el, y que el Legari, que el Legari también pero Digente y eh, torne a un, bolianar que es eh, encara que el Lim diguera que Neville és un entrenador interí o, o de transició no sé exactament quina paraula va dir o, o provisional un tio un anglès, un britànic que, ve per, que està per a sis mesos ni meneja la família que no, que no, ni no. se posa a dependre espanyol que no, mira, eh... Vull dir, i si història de que és un tècnic per sis mesos jo crec que no se la creu ningú i ell és el primer saben que aquesta temporada acaba bé per a no arrencar desgastat la temporada. Pues, no, no, és que, és jo, que... no sé si això ho fa o no ho fa, però jo crec... Eh, ara, eh, igual m'enganya i tinc que mm, dir tot el contrari en, en junts. Seria repetir la errada de Nuno de l'any passat. Vull dir, el València, si vol ser l'equip que eh, el senyor Lim vol, uh mhm. -huh. no pot estar en aquest entrenador l'any que ve per lluitar per la Champions, perquè no té experiència per fer-ho, encara que ara arribarà i, i, i, i estiguera a Europa League això és el que pensa jo no, no sé si, Mira, si l'im pensa això o no Vull dir, el València, o sea, jo crec sí, sí, que està deixant bé les coses de moment anem, són sis partits bueno, bé, ha guanyat... bé, bé tampoc eh? exactament Vull dir, és que, és que, eh, els números tampoc són tan bons així passem de, de, de, de baixada o sea, és que venim d'una eh, cosa d'un anàlisi sossegat però, però eh, lo que és, jo vamos, estic seguríssim és que si el València té que tenir un projecte tan gran com diu els nous propietaris que tenen que tindre, uh mhm. -huh. Gary Neville no pot ser l'entrenador l'any que ve. No pot ser. Per què? Perquè no ha demostrat res per a ser l'entrenador del València l'any que ve. I si ho demostra, si ho demostra? temporada? Pregunte. I si demostra què és. Però tu mira que Estan Madrid, en Europa Madrid Eh? Estan en l'Europa League, és demostrar-ho? Venint d'on ve eh, el acabar el no. en un lloc... Deixa, per a mi no. preguntat a, a, la, a, la, a, la, a la més rebats. <laughs> Eh, eh, entrant en un lloc d'Europa League, per a mi, i arribant a una de les dues finals que té per competicions, per a mi seria que Gary Neville se guanyaria el dret a estar l'any que ve. I sobretot, eh, per com ha canviat algunes coses. És pront encara. Igual d'ací dos mesos està l'equip una altra volta malament. O el, o el diumenge per la nit. O el diumenge per la nit. Sí, sí, no, no. no, no el, futbol, és que, és el futbol és aixina de canviant. Però a mi, a més, i torno a dir-te, me dona la impressió, i a més pel que parle, pel que me diuen, pel que tal que un tío que ve per así, que un tío que ve per a 6 mesos no. ni meneja la família no, no. ni se salsa a les del matí de prendre espanyol eh... i més un anglès que David Moyes ha estat un any i pico vivint en un hotel a Sant Sebastià jo, no, jo no. el que entenc de, es que el Valencia no pot ser un ban de proves, no pot ser, bueno, pues voy a meter a este y si sale bien, bien, y es que se a quede, mi, y si no, pues otros seis meses y tal. Eh, sí, sí, hombre que el Valencia pot ser lo que bueno, diga Dream. que serà, serà lo que a Lim. O sea, però lo que diga es que jo crec que ese projecte no ha eixit mal una vega hay sin mal una vega i si ho fan, crec que tornaré no, Jo, jo, sincerament, jo no vaig a dir si Gary Neville ha de ser o no ha de ser, perquè això ho veurem i ho diran resultats però ell va dir, eh, igual hi té alguna entrevista que, que treballa com si planificara per a 4 o 6 anys eh, de contracte i jo la primera vegada que vaig sentir dir, menuda milonga, no? menuda milonga <laughs> és de veres és de veres, a mi avui m'han contat una anècdota que, que si, si me donen permís la setmana que la publicarem és de veres està planificant per a 4, 6, 7, 10 anys de veres t'ho dic Sí que sí. Està planificant. Que sí, eh? que sí. Que, que sóc conscient. I a mi això m'ha de tranquil. Son conscient. Si el València guanya i, i complixen els objectius... Però te dic una cosa. Abans. Jo aquesta teoria... Quin problema... Jo, jo aquesta teoria que després me l'han la confirmant gent a la que parles i preguntes i tal, però simplement coneguent com són els anglesos, que no és pejoratiu, ni és xenofòbia, ni res. Vull dir, l'anglès, el, el britànic, eh, tota la vida ha tingut un complex d'insularitat, molt arrelat, ells són molt anglesos per a bé o per a mal, etcètera un tio que per a 6 mesos ni maneja la família ni depèn espanyoles de les 6 del matí pues este tío ve així a fer carrera com a entrenador és que ell tampoc sap no, sí, però bueno o pot, saber, pot intuir però tampoc sabrà no, sis mesos quin equip pot n'hi haurà no lliure no? el que jo estic dient que crec que seria una errada que màxim compromís hi ha un compromís si, si, si que tinga compromís altíssim. és, és de, és, és d'agrair clar que és d'agrair també t'he dit una cosa eh, eh, jo també vull que era tindre amics com el senyor Lin que en el fútbol... Que, que, eh, allà, fes el que vulguis. sí, que sí, que sí. Que sí els, clar. els entrenadors... A ah, mi m'agradaria. Eh, no, t'ho dic en el sentit I me duria la família senyor i... Lim, diria... Senyor Lim, m'agradaria ser amic de <laughs> vostè. Posats a dir-ho, escolta. Saps el que t'ho dic? Sí, sí, perfectament. Però, però això no té res a veure en que la errada que se va, come, que se va cometre en uno... A tu t'agradaria un tècnic de, de, de, a mi m'agradaria veure i, i veure en realitat un projecte en fiabilitat que crec que des de que ha l'IN no està no saben quin és que pot fer el que li dona la gana perquè, torna a dir, és seu i que tenim que acostumar-nos cada vegada més a que això és el futbol modern i que és que se reparteixen els equips, els jugadors, els negocis el futbol va encaminat en, en, en a taules això, eh? i en dinars i, te, i, i vendran a un jugador perquè li interessa que tingui la fàbrica en el seu país o el que siga i això va ser el futbol, futbol i com un de, el, president de la FIFA el, el, el, el hi ha un xeic sí, pues està... serà més encara, si no ja ho veurem però, dit això, que és com va el futbol, jo crec que se poden fer projectes en fiabilitat. I que fer-ho en aquest camí, per a mi seria una errada. Està clar. 12 i mig, anem a fer una pausa per a la publicitat. Estem parlant de la figura de Gary Neville i anem a parlar de la figura dels davanters i de eh, l'alegria que experimenten des de l'arribada de Gary Neville. Alegria en forma de gols. Des que entrenador del València s'ha fet càrrec de l'equip en els sis partits, en els set partits que ha jugat, Diagas, jo sis i té raó, Juanjo, eren set, no comptava jo un perquè no hi ha gols, però sí s'ha jugat, que és el 0-2 davant de l'Olimpí de Lió. En els set partits que ha jugat el València Club de Futbol, n'ha fet 11 gols, i són 11 gols, 9 els han fet els davanters cosa que abans en Nuno no passava. 12 i mitja, pausa per a la públic, tornem. Llegim els vostres missatges al voltant de la porteria del València Club de Futbol, tema que també anem, anem a tractar en esta segona mitja hora del programa i parlem de la davantera. Vinga, així, fins a la una de la matinada, a Esports 97 dit, fins a la una de la matinada en la 97.radio. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Al Valencia, sols Lival, la victoria en la Punset Radio. Diumenge, a les 4 de la vesprada, els blanquinegres busquen un triomf per a evitar allunyar-se encara més de l'objectiu de la Champions. Des de les 3 i mitja, Reial Societat, València. Viu junta Manolo Montalt i Salva Folgado el primer triomf de l'era Nebel. Recorda, Reial Societat, València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 32 minuts. La pregunta que vos estem fent sobre les informacions que han eixit avui, que donaven els compis de Copa Migdia de la petició de Matthew Ryan d'eixir cedit en el mercat de l'hivern. I vos preguntem, deixaríeu eixir a Matthew Ryan en el mercat de l'hivern? <laughs> Toni Pérez diu, és, una, és un gran porter, una lástima. Tony Amun dice, postulando a Jaume y Alves por el mom, por, por, lo mejor es que se fuera para tener minutos. Ahora mismo Jaume es intocable. Tony Pérez diu, yo no creo que es un gran porter y encara no saben cómo arribará Alves. Fins a l'estiu no faria res. Ausià Siret sí, no va a jugar. Carlos Cervera Ortiz todo depende de en qué estado vuelva Alves. He sufrido esa lesión y lo más difícil es recuperarse mentalmente. Moisés Masajista, pues si ya que Alves pronto estará para jugar y tres porteros son demasiados, pues sí, ya que Alves estará pronto para jugar y tres porteros son demasiados. Eso sí, cedido, nada más. Amun Valencia, Dios, sintiéndolo mucho, lo cedería con vistas a una venta futura. Aunque me gusta, no tener sitio con Jaume y Alves y eh, de tercero estaría As, eh, el Chigón que va a ser su eh, el campeón de Europa sub en la selección. <laughs> Perfecto Chino Crack diu no, Ryan tiene pinta de porterazo y la vuelta de Alves es incógnita, no sabemos si será el de siempre. Paco Velda yo esperaría el estío, a mí agrada más que Jaume. Carmen Llagues diu no, dudo que Alves está esté bien esta temporada. Cedería a Ryan la que viene y vendería a Alves en la siguiente revalorizado. José Borras dice vendería a Jaume ahora que está a buen nivel. Ryan me parece mejor y Alves tiene que ser el titular. Pascual Lledó dice, no, para mí es el portero que más clase tiene de los tres, tanto en colocación, salidas y los pies. Forfot no. es Sediu, de moment, me dices que Ryan es mejor que Jaume, quan no ha parado ni un taxi. Si no es pero Jaume, estaría en descenso... Autoodi. M. Faust diu sí, el y així. Paco diu sí, cree que es la mejor opción... Diego Alves si Jaume estem en ben coberts. Christian diu no, Jaume podría bajar su rendimiento y ves no pisará campo hasta abril. Ahora mismo en el segundo con opciones de titular. Jesús F. diu sí, es bueno, pero hay que venderlo para reforzar el medio campo, el medio centro defensivo y un organizador. Lolo Evers en un Yesetel vendría. Mm, estallidos con estas temperaturas no es invierno, en todo caso es el mercado de Benimaclet. Chechu BCF no, le daría a Ryan la Copa Alves la UEFA y la próxima temporada, según como esté Alves, decidir, pero no precipitarse ahora. Valencia Fútbol diu, no, independientemente del debate, Ryan James sin saber Alves como está, lo veo muy arriesgado, desprenderse de un porterazo. Mar sí, pero depende de esta deforme de Diego Alves. Valencia Fútbol eh, diu eh, separando a la señora patria de nacimiento que algunos nubla, creo que Jaume es más gato bajo palos y Raya más completo en general Domingo Úbeda diu lo está haciendo muy bien David Amigo diu y sí, el posaba en el mercado per Boris si el en algún de primera se Jaume, Diego Alves y Sibera Junior 1972 diu yo vendría a Alves y me quedaba con los dos contratos muy largos Bolete diu jo no, a Ryan m'agrada, jo no el deixava eixir París més fiable, dona més seguretat amb Ryan sempre guanyarem més en solvència Vicent J. Cervera no i a l'acabar posaria a la venta a Alves a la porteria es quedaria ben coberta en bon rotllito entre els dos porters Àlex diu deuríem Jesús F. diu si el València gana la Copa i la Europa League Neville merecería ser entrenador en el que viene para mí sí Vicente.Diu Don Don escoltarvos, gust escoltar-vos, valencianisme sense forofismes, però positiu i constructiu. Moltes gràcies, amic. Ino Molina diu merecería estar en el Valencia hasta que él quisiera, conforme encontró el equipo eh, hasta, una estatua de la en paterna, referencia al entrenador. Manuel D'Amigo Diu, sin duda hay que ceder un portero, para mí el elegido sería Alves. Es la incógnita ahora mismo y puede recaer. Y Ryan y Davis Diu, Ryan Porterazo, difícil elección. va a parar i també Vicenç Talceves, sobre els entrenadors, diu quants entrenadors de prestigi hagueren volgut vindre la València després del descabell, la mentira i els enredos de Nuno. Bueno, pues ara anem a parlar... <laughs> Romero diu que molt. Sí, el València, tot i no passar per el seu millor moment en guany o en altres moltes èpoques, eh, i te ho diuen moltes voltes quan se destitueix un entrenador, eh, els oferiments d'entrenadors de, de, de, que arriben a València el València continua sent el València I, eh? i sense que el destituïsquen en efecte, hi havia molts suggeriments. <laughs> Certament, has pegat, has donat el clau, Andreu. Eh, anem a parlar de, del tema de, dels avances que havien quedat i després de la porteria al voltant de lo que se'n diguen. Eh, estadístiques. Set partits, un de Champions, dos de Copa del Rei i quatre de Lliga. 11 gols marcats, 9 dels davanters, 4 de Negredo, 3 de Santimina, 2 de Paco Alcácer i després dos dels migcampistes, dels migcampistes ofensius, un d'André Gómez i un de Parejo des del punt de penal. És evident, senyors, que Xules davanter en el València, amb l'arribada de Gary Neville, està content i d'enhorabona. Yo creo que es una buena noticia, no? perquè hablando de una zona del camp que no estaba, no estaba yo creo que no estaba rendindo o, no estaba consiguiendo los números que se esperen y, bueno, el Valencia yo creo que te temo de potencial en la delantera, no? Negredo, Santimina, Rodrigo, Pago Alcácer, se van de, futbolistas que, que son de primer, de primer orden Si el Valencia, y yo creo que es un de los grandes reptes que te la la mateixa eh, Gary Neville, eh, a todos los futbolistas si conseguís desencadenar todo el su potencial crec que se va trobar a un València competitiu i que pot plantar cara a qualsevol equip per a qualsevol equip mm -hmm. i, el València, i, i Gary Neville està, està, ha trobat el factor confiança els futbolistes estan a tope i, se, i jo crec que la prova són els davanters Bueno, lo raro era lo de antes, ¿no? O sea, lo raro era que no marcaren gols Negredo, claro. Cáceres y, no, no, no. y Rodrigo, Santimina, Rodrigo estaba lesionado, pero eh, la estadística bueno, és bona, però si te pares a mirar que són 4 gols en un partit, més els dos del Madrid en altre, i han un parell de partits sense marcar, eh, és confusa, però sí que és de veres que s'ha vist una milloria, de, jo també l'he vist en Alcácer, per exemple, o, o en Santimina sobretot, que ha sigut un xoc que país que està trencant ara per fi eh, en lo que va de temporada a fer coses que, que dius, bueno, algo té este jugador, no? Perquè antes no veia res en Santi Mina. I no sé si és realment algo que ha canviat el tècnic, si és algo que l'entrenador ha decidit, però sí que és de veres que el València ha d'acollir-se a la seva delantera. Vull dir, si, lo, probablement el que millor el punt més fort que té el València avui en dia és la delantera. O sigui, ha de, conseguir que, que la delantera tire de l'equip. Si el mig del camp el tens més o menys ben cobert, la defensa estem dient que en guany pitjor que l'any passat, y es la delantera lo mejor que tens, pues has de, has de a ella, que ella lidere al, al equipo no? Y si Alcácer esta vez si Negredo torna a ser el Negredo que va a ser un día, y si Rodrigo torna en esta frescura que pesca tornat, pues el València ha d'acollir-se això uh, pues, com fa el Barça si el Barça té ahí tres tios davant i tot el que fa el Barça és el que fan els tres tios de davant o el Madrid quan té els bons davant pues el València té que tirar per ahí de, de que els de davant tiren de, de l'equip i, i si com, comencen a, a fer gols i a, i a estar bé, a estar fins i no fallar davant, el València millorarà segur. Mm. Sí, és evident, eh, ho hem dit al principi també, un poquet mm, parlant del tema dels davanters, sense conèixer les dades, que, que el, el València té potencial davant per a, per a estar en eh, per fer gols i per tindre ocasions per enmendar els problemes que té darrere probablement sí, te pots deixar davant per enmendar claro. els problemes per esmenar els problemes que té darrere si, si l'entrenador i els resultats aconseguissin que, bueno, que, que els davanters eh, agarrin aquesta ratxa que li fa falta als davanters tindre i aquesta confiança, aquesta de que a vegades pues, te pega el, la pilota en on siga i va dins i a vegades li pegues molt bé i te trau el porter pues, eh, jo crec que el València anirà bé Evidentment, el València té davanters d'un nivell moltíssim més alt que el que tenen altres puestos de, de l'equip i això s'ha de que notar, clar. Andreu. Ja ho he dit. Eh, el València té futbolistes que poden ser decisius, que poden ser de, determinants en el curs de, de, de, de l'equip aquesta temporada i el València està enhorabona si recupera Santimina, si recupera Rodrigo Negre de Paco Càcer en, en la seva millor versió jo crec que té molt, molt, molt a guanyar. Eh? Ara, ara molt el dilema de si tenen que jugar Junts Negredo i Alcácer no? i tot això, però bueno, és un... Oh, París que no, no, perquè està apostant pel mateix sistema que Nulo, encara que ha canviat alguna peça. Però, però ara, ara, ara, ara vas entrar a eh? Negredo, ara vas entrar a Negredo. Eh, jo crec que sí. jo crec la, que... la pregunta és ara Negredo ja confirma en segament Claro, és que, ara què fas en Negredo i Alcácer? Bueno, veurem el diumenge. Jo crec que no jugarà una altra vegada con Va jugar, però... va jugar Paco. Machuar, no, no, Paco, però, sí, sí, el València... Que, que Paco va jugar, ho, ho tinc clar. El, que... el dubte és que té Pedro si jugarà en, en Negredo o no. Si, pues, si canviarà el sistema, perquè està jugant en un 4-3-3 que ha arribat, menys el partit de Villarreal. Pues té, pues si té, no, dos, té, té dos opcions. Si no m'enganya jo. No, també, jo, Fer entrar Jo, jo, jo també l'he vist en un 4-4-2 el dia del el dia del Getafe i el dia de l'Eibar. Però no comença a jugar d'Ixina. Sí, sí, sí. El dia sí, del partit canvia, sí, no? Sí, sí, sí. No, el dia de l'Eibar, no? El dia de l'Eibar jugava en, en, igual, un 4-4-3-3. El día del Getafe no han recordado pero el día del... el problema que tiene Neville es pues, que tallar que tallar a Rodrigo, que tallar a Negredo... que tallar estás seguro? Yo creo que el día de tres centrales es el día del Madrid. Él no salió el del Villarreal. No, el día del Villarreal, el día del Villarreal juga... no, no, Eibar es 4-3-3. Claro, es lo que digo yo Eibar juga 4-3-3. Y diu Manolo el día del Getafe. El día del Getafe Yo no me recorde. eso tengo que confesar que no me recorde. Pero el día del de Y y el día del Villarreal, único único Pero a mí que ha cambiado seguro Es el día del Villarreal. día del Getafe 4-2-3-1 o 4-4-2. Eh... Eh, Jaume Barragán, Mustafia de ya, Cancelo una banda piedad al alta Danilo y Parejo mix eh, André Gómez en la mitja punta i Alcácer Alta. pues ese es el día, eh, ese día y el de Villarreal els dies que ha canviat un poquet el sistema però en qualsevol cas el no sembla que hay... són cinc darrere són sí, no, Cancelo, Larragana, Levandes sí, sí, sí. En, en el de Villarreal es quan, quan posas dos chuns uh mhm. -huh. a Negredo i Alcácer que és la, la sorpresa que dona perquè ningú pensava que anava a correcte sí, el... el problema és que ara si todos marquen o tots estan bé pues això, tens, tens que tallar, algú tienes que tallar no poden chuar dos chuns no poden chuar los quatre chuns i... Uh -huh Has de saber, ahí, ahí es cuando se va si el entrenador realmente y ese nivel, ¿no? De, de saber gestionar ese, ese paper, sí. saber donar minuts a unos en Copa, tres en Europa League, tres en Lliga... Bé, jo, jo que veure és que el mes de gener... Ho està demostrant, eh? El, el ¿eh? mes de gener, València... Molts partits de Copa. El València té un, té un, té un plan per gestionar els esforços de tots els futbolistes. Eh, estava previst que el pròxim partit jugaren Parejo, en André Gómez i Danilo. Amb la lesió d'André Gómez, Gary té dues opcions. Una, Ferke Chuenzo que estava previst que descansara, perquè eh, el València i el, i el cos tècnic té, Te, te... Van pinces en el sí, tema físic del futbolistes sí, sí, sí, demos... perquè eh, s'ha recuperat però, de la infermeria però saben que... Hi ha, hi ha dos temes molt candents que és el d'Enzo Pérez i el d'André Gómez i, i se van a la molta cura amb aquests dos futbolistes i té dues opcions una la més natural que és que entre Enzo Pérez després del seu bon partit l'altre dia contra Granada i dos canviar el sistema dos opcions no penses que pot jugar el Javi Fuego? No. Jo, jo, en fet, crec que no. en Gary Neville ha de fuego. I, de fet, no, no, no, ahir només arrencar no. el partit li cauen... Mm. <laughs> li cauen dos... Eh, xerrades, per dir d'alguna manera, ah, mm. de l'entrenador a Puigsaeta de tot a Javi Fogo, importants perquè no estava ajudant a l'eixida de, de pilota eh, als dos centrals i li rectifica un parell de voltes, una en un cop prou, prou alt que mi país perfecte que l'entrenador està per fer això no, no li estic tirant la culpa no, en l'estadi més buit no, també s'escolta més <laughs> també s'escoltava més i una, i una pitada eh, en l'estadi eh? eh? una pitada en l'estadi a Fuego eh? sí, sí, sí va haver una pitada sí, sí però també ho diuen abans Pedro eh, és un Fuego que dista al llum de, de Haifo que veig tenir la temporada passada 12 i 44, fem una pausa per la puli entrem en el tema de la, de la porteria diguem, no és un problema, el problema seria tindre porters que no pararen quan tens tres molt bons és un dilema però que lògicament va fer prendre decisions anem a veure quina prendrien Pedro Valero, eh, Juanjo Romero i Andreu Odrola a l'aspecte de la porteria del València. N'hi ha tres porters i té que eixir-ne un. 12 i 45, fem una pausa i tornem, vinga. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Bienvenido a las rebajas de Nuevo Centro. Encuentra lo último en moda, zapatería, complementos y mucho más a precios que te enamorarán en más de 250 tiendas. Rebajas en Nuevo Centro. Por fin. Al València sols li val la victòria en la 97.7 Ràdio. Diumenge, a les 4 de la vesprada, els blanquinegres busquen un triomf per a evitar allunyar-se encara més de l'objectiu de la Champions. Des de les 3 i mitja, Reial Societat València. Viu junta Manolo Montalt i Salva Folgado el primer triomf de l'era Neville. Recorda, Reial Societat, València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 46, contaven per a introduir la famosa nota de José Antonio Naya en els porters del Jerez de la temporada... Espera, que treu la llibreta, espera. <laughs> en la temporada 86-87, la de, eh, després d'encaixar de un sisero que li preguntaren per què ha jugat Navarro, dice, ha jugat Navarro que és malo perquè el suplente Osma és peor. I si és un problema. Eh? eh? Lo que té el Valencia no és un problema, és un... Pues, també una cosa, defensa ho tenia molt clar, eh? No, no, no, no, no, no. <laughs> Ei, eh, Naya ho tenia... Tu... A veure, què te vas a contar de Naya que tu no, no t'has conegut, Juanjo? <laughs> Eh, sí que, eh, en este cas, en, pel que fa a la porteria del València, el València té un dilema que no un problema, el dilema és que té tres molt bons portes. Diego Alves, que l'any passat va ser sustent fonamental i pilar fonamental en el camí cap a la Champions del València Club de Futbol. Matthew Ryan, que les poquetes voltes que ha jugat està complint molt perquè els partits de Copa està salvant pilotes complicades en moments difícils de partit i per exemple el dia que juga en Lliga en l'última gracita de l'Uno Sevilla tampoc ha tingut una mala actuació va estar bé i Jaume Domènech que què anem a dir de Jaume Domènech que no hagem dit ja del delega d'Almenara Matthew Ryan vol eixir perquè se veu que una volta torna Diego Alves i està en Jaume Domènec ho té complicat en el mercat de l'hivern deixaríeu eixir algun dels aquí a ningú Comença jo, si voleu. Vinga, Vinga. <laughs> Jo, cre jo crec que el, que el València té un porter titular que és Jaume Domènec que està en un estat de forma i un estat, està inspirat i, i jo crec que, com tu has dit, no anem a dir res de Jaume Domènech que no s'ha dit. Exactament. I jo crec que la prova és la notícia que, que contaven avui els companys de la COPE, uh mhm. -huh i que hem confirmat en Super que el València ja s'ha posat en contacte amb, amb el futbolista per a eh, fer-hi una millora de i extensió del contracte uh -huh. eh, després té un porter que jo crec que mm, tàcticament i tècnicament és, és més complet que Jaume, que és Ryan però que, que, bueno, que no, no ha rendit al nivell de, de, de, de Jaume ni molt menys i té un porter que no pot ser suplent que és Diego Alves que no pot ser suplent mai en la vida perquè perquè és un porter molt bo, però que quan està en la banqueta és tòxic. I, i jo, per, per m'ho diu mm, jo me llevaria de damunt lo antes possible. Tindria dos porters joves, dos porters, dos porters amb un contracte llarg i dos porters parlant de, de qualitat. Però m'estàs parlant de, de, de, parlant de final de temporada. Ah. Eh, ara. No, no, no. ja, ja. Ah, jo, te, jo te parlo de ja. Jo te parlo de ja. Però ara... I tinc... I, i, i tinc el problema és ara trobar-li trobar trobar destinació, no, no, no, Diego Alves. I, i, i, a, i a Ryan? No, jo crec que té més mercat ara mateix Ryan que Diego Alves per la lesió de la qual prové Diego mm. Alves. En el llevant li poden fer un cuerpo. I per l'edat. I per l'edat. Bueno, en qualsevol cas... Jaume, mm. Ryan i Sibera. Tu t'has Però Ryan, va, Ryan va, va assumir i es va perdre suplent en 23 anys. Bueno, pero a ver, si... Perquè Ryan, Ryan que, veu que Chaume és titular. Que té, vull dir, ja, però final, el, el, que demana Narsen intuís que és el jugador, no? El però, que... Sí, però és que està demanant Narsen un jugador que no juga, amb el qual, bueno, pues, i tens un altre. Tens un problema, però bueno, és un problema que no és un problema per a mi prioritari per al club. El club té que mirar per el seu però, eh, La, si la pregunta és de si a final de temporada, jo crec... Ryan, encara ah. que diu el que diu Andreu, jo no sé, eh, però, però és de veres que sempre Alves, quan està suplent i tal, ha hagut problemes, però igual d'ací final de temporada, Alves, assumís que per el tema de la lesió ha ser suplent i Jaume va ser titular no, no. Jaume no I, va, ja, i eh, Ryan eh, pues, pot anar Alves no va assumir la suplència perquè no, no l'ha assumit en la vida però, maya, no, eh, que no, no, que no, que no, no, no, que no va assumir i Ryan, Ryan és un caràcter, per a bé per a mal és el seu caràcter Ryan sí que assumís una competència una competència. Eh, al final, el nivell entre, entre Ryan i Jaume, jo mm, crec que no, no crec, crec que no dista tant. I, I Jaume té la motivació de ser el titular i Ryan també, i jo crec que tots tenen pos possibilitats. Mm. Però si està Alves, per estatus, per contracte, per moltes coses, canvia el panorama. Bueno, en qualsevol cas... Però Alves, Alves la, quan acaba pregunta... contracte? Quan acaba contracte, Alves? Alves té, té, té encara 4 o 5 anys més encara de contracte. No, bueno, hi ha un porter que és Víctor Valdés, que se va lesionar fa dos anys i encara no ha jugat un partit Es que en canocho ha es que yo iba voler volver a, quería voler fichar? Fichar, eh? Porque el Valencia no, vais va, no vais a ganar gratis a Alves. historia de la venim, quería volver voler fichar la, Alves? La venim que maloladamente, el destí está gasta, no, eh? liga una feta porque bueno, ya ya se puede ir una putada a Diego Alves en el último partido de la liga Porque ganaba la Copa América, porque estaba en un momento extraordinario. en su momento era su momento. era su paraba total su y el destí, la vida li ha gastat una, punye, una punyeteria lesionant-lo aquest partit i diguem si una lesió d'ixes de lligament encreuat en un jugador de camp ja és fotuda un en un porter és molt més fotuda que en un jugador de camp i tu m'has parlat de Víctor Valdés però ja. mira per exemple el cas de Sergio Senjo que en duia 3 sí. i si per el moviment del genoll en els moviments que els metges parlen de que són moviments que té el porter que frena, para, frena, eh, en moviments se diu moviments excèntrics és com, com el del bàsquet pràcticament, no? en efecte, i aquests moviments per a un genoll que patís de lo que ha patit en este cas Galvez, que és el, el trencament de l'encreuat. I, I sol passa que te trenques l'altre perquè forces eh, el, el, Sí, sí, no, que és, aquí és complicat. La mira, que tens, ojalà torne i siga sent... No és porter, però mira, que ara l'altre dia se va trencar el genoll que no s'havia trencat, sí, sí. per forçar-lo. Jo dic perquè ojalà, siga, o sea, ojalà torne i siga el porter que era, però si el València lo que aposta és per desfer-se, entre cometes, de Alves, ha de ser conscient que un jugador com ell, col·locar-lo en el mercat... Jo crec que el València ara mateix no se pot plantejar deixar i a ningú, perquè no se sap com, est, com pot estar Alves per això que estem parlant, i que en l'estiu té que plantejar-se l'opció que diu Andreu o una altra opció que és intentar traure, traure diners per Jaume i quedar-se en Alves que té un contracte llarg. Jo no veig una altra opció i ratllant el segon porter. I està Joel cedit encara, no? Al Rayo. Bueno, Joel ara mateix té les mateixes opcions... I quatre porters. Jo, sincerament, jo ho he dit jo no li seria així. jo... el de la mateixa és que Artur más de formar govern. Eh, en, <laughs> <laughs> en, més o menys... bueno, més espera, o menys... Espera't, perquè me ara venim per la ràdio... No sé què eh? però jo, jo a Ryan... En qualsevol cas, el València... Lo que pareix, com tu dius, un problema, eh, a lo millor en estiu no és un problema, sinó és una bona... Perquè tens dos porters, segurament, que pots col·locar en el mercat mm. i guanyar diners. Sí, sí. Jaume Domènech i, i, i Alves. Ja, però tu has de pensar en el teu equip, has de fer... No, no però home, si tenim clar no, que no treure pasta. Sí, però els tres no se poden quedar en jo crec que tenim que... Jo crec que tots tenim clar que els, no poden aguantar. Clar, o sea, jo, crec que ara, jo crec que ara té que quedar-se tres perquè no se sap com està el xenoi no, d'Alves, no, que... però que en estiu té claro. que fer-se d'un. Pues, sí, ara, i tens... Jo si diria Ryan, no que jugarà a 23 no, anys... I que no van així, l'entrenador és egoista, és egoista. No, eh, clar, no, no este, no este. Tots els entrenadors són egoistes. L'entrenador voldria 5 porters. O 7, o es que siguen. Mira, me el otro día, no sé si lo sabeu, que eh, Víctor, el entrenador del... Crec Que és, de, sí, però crec que és Víctor, no? igual m'enganyo, però que tots els partits que el Depor a fora viatgen tres porters. Perquè no se fia de que fora de casa li passa el cansament o li, sente, o li pegue mal el sopar no, no, o sea, al València li passa l'any passat no, no. en l'escalfament en, en Coruña precisament en Riazor i cada vegada i cada vegada Riazor, que, que, que, no, no, que Diego Alves té una, de moment li entra una gastroenteritis pues, que se'n va per la pata avall em perdó l'expressió però és que va ser aixina uh -huh. i tingué que jugar Joel pues cada i si de jugar Joel ja en vist cada si vegada que ficar un tapó a Diego Alves jo, per jugar jo he dit, jo he dit que cada vegada més entrenadors, però Andreu, fan això. El, el València Champions també ho feia. El València Champions també ho feia. perdona, perdona. Gary Neville ho fa. Gary Neville ho fa. No convoca el tercer, però el mobilitza i l'envia a Mestalla i l'envia al palco. Sí, però Mestalla... Gary Neville mobilitza un tercer porter. A mi no contava en el cas perquè Víctor, en, en Riazor, no té problema perquè el porter, si passa alguna Home, a veure... Si, Una equidad i... A, a més és que se pot canviar. O sea, eh, perquè jo després se pregunta, bueno, però això se pot fer si se lesiona. Sí, sí, sí, no n'hi ha problema si està, sí. se pot canviar la fitxa i pot jugar i entrar en la convocatòria. No n'hi ha cap problema en aquest sentit per mm. part de la Lliga ni de la Federació. Com el Mestalla té tres porters, eh, uh -huh. el València se beneficia d'aquesta circumstància i mobilitza sempre un tercer porter i el, port, i el porta uh -huh. Mestalla. No, no, no sabia, però, sí, però me contava el cas de Víctor d'això de, de, de que viatjava sempre en tres porters. I, està, bueno. i ha tingut el problema per, perquè ha estat l'ús lesionat i ha fitxat fin, a, mm, en el mercat d'Iveta ha fitxat un portet croata o, sí, o eh, esloveno. Eh, o no. A més, un dels clàssics de, de, de Croàcia tota la vida. No recordarà el nom, però sí és un clàssic. Jo a no se diria. Un tio de 23 anys té que jugar. Ha de jugar, no puede estar ahí en la banqueta y echarse el camp de que no, no cuentan conmigo. O sea, que chue y en estiu pues, ja se plantejarà el València quin escenari... <laughs> en esportes no té molta sort, no? que t'ho vaig a dir yo? <laughs> eh, es que 3 minuts minutos para acabar el programa, pero no me resistís que fer-vos la pregunta en tota la mala espera que entreu al tema que vull que entreu, que es... en 3 minuts T'has d'esperar 40 o 50 ara, ara, ara, no, no, perquè, perquè no és un tema d'actualitat, actualitat, però sí, sí, vull tocar-lo. Eh, lo de, de quin porter s'ha de desfer de València, això també ho marcarà Nuno a Gary Neville o penso que serà Neville qui prendrà la decisió? <laughs> pues mira, te, te vaig a dir una, una cosa. Uh -huh. eh, Això és en Madrid, eh? Així jo no... jo descon, desconec eh, la informació sencera, el eh, que he llegit en els diaris, uh -huh. en Super, en El País, en Twitter i tal. Eh, però a mi uh -huh. no m'estranyaria, no ara, eh, que al principi uh -huh. això haguera passat. No m'estranyaria gens. Jo dic... Ara jo crec que no jo crec, i parle de creència, eh? no parle d'informació, però a mi no m'estranyaria que això haguera passat perquè, perquè són tots de la mateixa colla i, i, en, i en cas de dubte i d'informació que haya preguntat oi, això Neville, que unos... Neville no és de la colleta de Nuno ni de Jorge oh. Mendes te ho assegure, és més és més, Phil Neville estava apartat per Nuno perquè pensava que era l'espia que li filtrava els informes a l'IM de lo que feia Nuno i te vaig a dir més si fora aixina des d'un primer moment ni Orban, ni De Paul ni el Tibu ni Negredo hagueren jugat si no haguera estat darrere de Gary Neville bueno, que al principi no jugava ningú sí, des d'un principi mm, o sea, des del primer partit Sí. A mi bueno, costa jo, jo, no jo sé, crec eh, que, eh? no que sé. a, a mi no m'estranyaria que haguera passat jo, jo no ho sé, però me costa creure no que un tio com, a, com Phil Neville o Gary Neville tenga que irle algo, oye, que Nuno dice que pongas a este. No, pero es que, que yo creo, la Champions. que jo ¿eh? que no es eso Yo no es que, que, eh, eh que un ha para un vídeo que diga alineación No, yo creo que se producido De alguna manera de algún pero algún canal una comunicación entre los dos. que Méndez Le pregunte a Nuno com veu la plantilla o què faria, pues això és possible que Mendes, home, si té en relació directa i tal, pues probablement Mendes li pregunten uno Mendes està què, què fitxaries o què tal, Mendes què jugador podria venir la mosca darrere l'orella perquè comença a percebre sí, ja... que este estiu ja no va tindre les claus del club perquè l'IM ha reculat veient la plantilla que li han fet. Tu creus? I ara, de fet, els que manegen més informació del voltant de l'IM diuen que ara està més per estar aconsellat per la part anglesa de Meriton, els geeks, Neville, etc que per... Això no vol dir que vaig a trencar palletes de manera definitiva amb Jorge Méndez. Veurem futbolistes de Méndez en el València, veurem a Méndez treballar en el València, però d'una manera Eh, tan oberta eh, que pràcticament tenia les claus del club com aquest estiu ja te dic jo que mm, Mendes entre altres coses està manejant l'arbre a veure si pot recuperar la confiança de Peter Lim en aquest aspecte que sembla ha perdut encara que això no vol dir torne a dir que Mendes ha de deixar de tindre ja vinculació total i absoluta amb el València ni molt menys Andreu, vols dir alguna cosa més? No, jo... en fi no vaig a valorar no, la informació d'altre periodista ni altre diari però però jo crec que en el que va dir Gary Neville i Gary Neville va ser taxatiu i, i ja està ahí Pues hasta ahí, eh, que estem ja acabant el programa. Senyor Romero, moltíssimes gracias. A tu, Manolo. Senyor Valero, moltíssimes gracias. A vosaltres. Senyor Valero, un plaer, com sempre. Bona nit, Manolo. Senyors, ho dissem així. Recordeu que se remeta SEO a les 5 i mitja de la matinada, que demà a les 3 més quart en el Levante Televisió, el Murciélago amb Vicenç Sempere i que els dels esports tornem el diumenge a les 3 i mitja de la vesprada en la previa del partit entre la Real Societat i el Valencia Club de Futbol i per la nit programa. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.